Nam ganingan sapped Wu dadha mangkat terer ya pancang ulah lila sajongjongan tasahe royan Tanya tanah eta cupu manik asta gina lapis pimpi ti sawarga manik lokan. hey! nya tan tu kabuana Panca Tengah rag ragnatenya tanahdina Luhur batupansandina Tutugen tampian Sindang Pancuran Aak cuang tundak lampa na Atuh eta pin nutriknya tanak nugelis belangi larang belangi wangi kalayan ataupogawa jenengan anak kuda kalang panggung larang an kuda mendapas hari ratu haji kalana sakktilannya tanah At Masri anu aya di negara Pakung lumen kurang tuang catur kenya tanah Inu ayah di salah peting petapan ya tanah atta ayah dua pin Nuri nu ke ngalakonan sasariat baik menangna 7 poie 7 petinggu Juajuan dukapan tanggal bulan telilir tenyaring etapi nutrisa kembaran jenngan Na nugelis Dewi Kancana Kalayan nugelis Dewi Ka nugelis Dewi Kancana nugelis Dewi Kalirpi nutrisa kembaran Adina Maspatih Kalang Nagarati dongkol patwana tapi nutriri pegawean anaknya tanah-kanak tunjangan diung area Yunata Sgalakonan sarete Kaligane Ka Rajang panas saredang lulain lumayanmoga karepnya tanarikalakonan siram kataamppian Sindang Pancuranta jenengan anak Pin nutri nugelisnya De kancana nukleis devikasilir kaligan tembala nukleis De Kancana Aduh injiiarang tas ngalakonan sare menangna 77 peting 7 pa 7uka 8 tanggal bulan dililir tenyaringiarang kata Rajang panas saredangnya Inji Atrang Reku merekaeka pena kali Ga Co denge tes kalsa koordit andutete Hayyu TT urang Cuang siramnda pukuyiragawak ngoge kesang dina tonggong kuattinggo rolong segde-gede goong Gancang na carita tapi nutrinya tanah bakal kaluardina salapeting petapannya tanah gunung sila bintana bakal ngalakonan siram katampian Sindang Pancuran barang Kaluardi petapan Brehnya tanah ringan. tadi Luhuruba Tupan Usanaya cahayahurungi Bar cahaya Pantai Kalangit cahaya kuung-phan Pin Nutri Sa Kearan Kali Ga Braabatbit Surabai Lupat caka Lumpatpatnya Tanang udah-gunaeta Jenenngan anak Pin nutritri Lupat caaka Lupatt lamppet atau eta tipeetapan Gunung Sirraabi panak Unya tanlangkara tapian Sindang Pancuran. kali lebet lawang manjing lawang sak kedeng gudak datang barang datang naik tapi nutrinya Tanaka tampian Sindang pancuran ngabrak-brakgulatan Nusaakaut nagala koran siram Auna barang ningali atanya tanemang rupa cupu anu cahaya urungi barat cahaya pantai kalangi eta cupput sampai ngalakonan di tubuhbruknya tanah kuno gelis Depi Kancana ditubru kuno gelis Depikasilir di tubuhbru ku Tena di Tubrudina di tewa kuna di tewa sampai ngalakonan di parebutken eta cupu manik di La Lur batu panu marang lainnyat merebutta cupu temlanna nugelis belenggi nyatana nugelis Dekasilir Dutete benangkuraga wakingnya tete benangkuraga waking teinji benangkusi tete benangkuraga waking cat tete benangkusi tete Injita ayadina dampal penyangan si tete ayadina dampal panangan raga waking ja tete nama Kiacak Inji devikasi liry I genning mangrupat cupu nyataneh benang kusi tetenya benang kusi Inji benang kusi injinya benang kusi tete sebab si tete rejengsinji nyatan sasangan A nama kudu parabut benang kusi tetenya gitu ke benang kusiji benang kusi injinya gitu benangsi tete A nama orang cuang buka lebih hadir nyatana naon je di Di Jeron ncana carita eta cupu manik bakal dibuka barang dibuka teh biar ke biar cupu manik dibuka kali ganinya tanang akunya tanah atuh ayah hiji benda Atpinya tanah ayah hiji tetetek tetetek saattetetek kalaumarin sak kali ngenyahen atuheta Dewi kan sananya tanah A Adina maspatih Kalanggara yang Nali tetesa tete kalau marisa mm. kali han kata raja murruh luar biasa ulantara neta tete nyatana kakawasan Dewatsawarga Manik Lo tetap tete kali gan nyata la di dahar kuno geis devi kancana Ari kuno geis devivikasilir Aduh tete Ulah tete Ulah Ulah poma tete Ulah dihar Ulah dihar tete Ulah tete poma ula -bu bu-bu ruang sebabinya tanahdina lebat cup ya Te Etanya tanah Dewi Kancana di papa tahan kuno gelis lebihkasinya Nanging eta Dewi kancana teasa ditahan teasa ditolaknya tanaheta Tetek terus bakal diar. tapi kuaddinanya tanah dirawenngan baik kudinanya tanah dihalang-halang may para dewati sawwarga maniklokan baranglingaliteteknya tanah tedeken kadahar kali gannyap tanah nyipta dua sifat Cato atinya tanah Sakadang monyet Kayan Sakadang lutung bakal tbununnya tanah kabuana pacca Tengah kalias ciptaan dua sifat satu kewan tanah atau ngalakonan pasi apa jogregan dulu loncatan dinalur Ka kayuan diamppian Sindang Pancuran dua sifat satu kewan ngagoda tapi nutri nurrek ngada harttete balik pasi apa jogre tembalan anak tadi dua sifat satu kewan tekalnya dua sifat satu tokewannya tanah atau ngalakonan nuluncatan dialur Ka kajwan Nggoda tapii nutri barang eta devikasilirnya tanah nuju ingali dua sifat satukewan nuger ngalakonan pas apa Jokregan Aah dinaluren tapi sidangpancuren Dewi kancana anu nyepang tetek Setata apa ini Dei atau eta tetetek di dar kali-kali kremes di kemah kemahatan di terbul danan tapi nutrinya tan barang tas kandar tetesa kalinya dua sifat satu kewan kaligan kelapa hilang tampak karena cowpo manik Astagina lapis pimpitu kali Gaek kelapa hilang tampak karena lenggit kuagin ilang kukumbang barang je 2 sifat satu kewan jenengan nanya tanah pinu trinu gelis dewi kancana tas ngadar tetek sa tetek lalu kemarin sekali ngenyahun Ari adina tenu gelis dewi kasilir denya tetek Ari tetek di kamana kenya tetek ewe ini tuh dipijen ku si tetek tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh dipijen kan tuh ku si tetek dipijen dipijen dipijen ulah bohong teteh ulah bohong ente cak injinya dipijen ku si teteh tuh kaditu tuh tuh tuh dipijen tinggal eta tenya tan nama anu barang tangtu ewahwah dengan anu tangtu baruang dengan Cak teterongma tetetur sebab padahal eta tetetek magis diarte di kemakama ca ditehi bulu danana di auh tete nuhun tete melaras dipiccin tete nuhun nuhun pisa naon sabab natete raga Waking terus terang irisi soksien kubisi rempan soksien ku jadu darigis barang tangtu ewahwa dengan barang tangtu baruang dengan sebab jatana cupu gitu ayaah tadinya tan ger si tete rejeng raga Waking parabu Teta tete kalii ayaah dua sipaca tokewan pasti apa jogre dengan tete mana raga Wakinggis barang tangtuwah Wadeng Wajak T Aayo nama orang Hayu cuang Mulang tete sebab pada melan urang loba pada melan urang tunjangan diunnta canreng setete Hayu urang cuang mulang urunya tan tapi nutrinya tanaina saja Mulang Kapatapan Gunung Silaintana barang dungkap nanyatana kapatapan Gunung Sila Binttana Sahanu cuma lu Kinu jauh Sau cumalah Bangkin kajja binnyatan tu maispatiihnya tan emasmatiih Kalang negara ti dongkol patuanang Hal ganek Suluk jauh cumalah Bangtinang hmm. Adduh Et ya ditegato dimas kasih kakak padahal si kakak calik di dongkol patuanan ke ngalakonan tuh tunggon duku manggu salah kerabutan mangsa dikembang awo kasih Kakak kirimangu baik itu tadi Mas Wah luka Bibina baranganya tanahaspatiih kalang negara cum melukti dongkol patuanan kali Gaget Coka dengetes karkudina kudu gelis devikancanalan devikasi linya tanu geis De kancana lalu gelis Dekasi lilirnya tanrusakawitare lakonannya tanah di dalam mal atnya tanah agusken tunjangan tidur kali gan copkatesasa bunuh geis nabi kancana Inji Du Inji itu si kakak cumeluknya Inji itu si kakak cumeluk tidur jauh si kakak cuma labangnya tanah ti dongkol patu anannya Inji Du Iya orang reku mereka pendayana geni si teteh arah tebih hari gening kawas kia temennya inya inji debi iya. kasilir ta ta ta ta ta ta ta teteh kunaonnya teteh kunaon duh inji debi kasilir itu si kakak cumeluk cak Inji minta dikiriman tuangan minta dikiriman leuten namung raga waking gening bat kawas kia teman karawas na pendaran raga wakingnya inji Bening karaos kalur nyatana karaos nate kalur ngakulu sur kanap kolosor duh Jara ya kawak imbat gening kia ya teman yang inji duh kabina bina teing kabina bina teing Aduh teteh boah boahnya teteh boah boah Eta eh, nyata naka kana gembar-gembor Adina galayaran galapakan iya. Ngalakonan gaduh na pendaharan cek sauranana atuh tanya tanah Dewi Kancana tenungkur karena ngalakonan galayaran galapakan duh inci Dewi kasilir Jung si inje gera lumaku bral si inje gera lumampa jigera indit itu si kakak gera dungkapan Si kakak cuma cumeluk minta dikiriman tuangan minta dikiriman lewete Jung inji gera dungkapan bari eta ke gera canda kendi mas landean gadis nyandakan kendi mas randian gading minta cai tumal minta cai jampe kasih kakak itu kanggo raga waking saking sebab biar raga waking dupa nyawa tina pendaran saking andu teteh mangga teteh mangga mangga, teteh etanya eh, tanah pinutri anu gelis Dewi Kancana Jatana kerengalakonan lakonan galayaran galapakan Ari Adinaten nuugeis Dekasilir bakal mangkatnya tan tuy ka dongkol patuann bakal ngiriman tuangan bakal ngiriman letet hamapati Kalanggara nugur ngalakonantu tunggondukku manggu salak rambutan mangsana di kembang Abwo etannya tanap pin nutriri pada padarek mangkatingken tenun Batan Poye Tenden batan peyem tenden di handelem siem Tunda di anjuang siang tenden gesan samper Tunda gesan alam paranti nyokot ninggalkeun Tinggal luung na pipir lawu jalan mana tengah hima Ami cece sahulahan Bapak Ibu ayam berem jago kate hayang eun jalan badan tos capek para bapak Suangga urang antos atau Di perjalanan anaktapi Dina carita sang devaluutu eh, jelid G2 urang tososa kedap Dina jilid gatilu Suangga urang antos Sang Dewa Lutung atau Jilid katil Lutea Semangga. Agung para luna para nuda panjang apa ngampura. Hampura sapa panjang nagalura nu caca nungtung carita nu can laksana nucan laksana. Nana pin Nu nugelis Dewi Kalir aye nanya tanah atau ye bakal ngadungkapan Kakak Nanu ayah di Jongkol patuanan topi nutriritanya tanah undur nati petapan gunung Sila bin tanak nyanda Kendi emas landean Gadi Kali Gae undur nanyatanati petapan gunung Sila bin tanah dungkap naye ka dong kau patuan nanti kali ganget cuma lutin jauh cumalamang dianggang amin kaulanun kakak amit Amit kakak Iraga Waking datang jaken datang rampes keng Iraga Waking tan yuk kau laung kakak di gelis pakaia kenin kakak Oh dua dimos calik dimas salik salik jeng si kakak sapang na tanda di Mas gurudag tapi nutri nu geis Dewi kasihlir kakak yakira uh, ka Wa King had di gelis pakaiakenen si kakak-kaknya nggak ken tuangannya nggakken le tenang kakak Aduh nuhun Mas nuhun Waduh eta si Adi lamun tadi celukan ku si kakak lamun si kakak tegemar gembornya tanah tega bener kasih kakak Padahal si kakak teh kudu kumaha tanah nyatana atuh yeukeur ngalakonan tutunggon dukuh manggu salak rambutan mangsa di kembang awot teh ya di dongkol patuanan kudu kumaha coba kanu jadi sadulur mas. Iya. Tuh hampura kakak hampura. Raga Waking memang rumah, Selaras pisan kakak rumah pisan Raga Waking tanya tanah joledar Atuh kasih kakaknya Dimas dihampur aku sih kakak Dimas dihampur aku Mangke tapi ke tetehnya mana ke mana Dimas? Hmm? Ari tetehnya mana ke mana? Aduh, kaulanun kakak kaleresan pisan, kakak kaleresan pisan. Ari si teteh teh ayunan duh ke ngalakonangalaaran galpakan Kakak ngenyatanakergadpa nyawat banyaknyawat tahu udah di masa si duka minnya kakak gauppa nyawatedina pendarankaraosang kalhur ngagul surka hendak ngagolosor itu Kakak sering muang muriangkawayak ce sauur nak itu kaulan Ka kata Jadi lamun gitunya carana tengah denge omong nu jadi dawuk ya. tengah denge papatah nu jadi kolot padahal kuduku masih kakak papatah kanu jadi sadulur ular reka cai wayah bedung di karudung sarung ular rek cicing dina lawang wayah bedung ular rek along-along dina taraja wayah bedung tuh eta siadinya tanah tengah denge omong nu jadi dawuk lamun gitunya carana aduh kakak dak pupur ragawaking nu nyarengan munggu emutan menyata nama te acan nyatana kakak teara model gitu teh teara tapi model gitu kejadian anak nyadu kaca kakak bili ragawaking lepat makaka Ayeuna nama kia kakak iragawaking dungkap karena panggonan si kakak nyangga tuangeun nyanggakeun leuteun kasih kakak namung iragawaking teh tenyanda kendi emas landean gading. tinggal sudah siadi rek nun kencai tumba kakak rek nun kencai jammbe kasih kakaknya kakauh kanggo si tete nah siadi majar mana rek mentacaai tumbal rek mentaca jampe kasihkak kayye denge kegu siadi Si kakak lain tukang tutulung, lain tukang tutumba, lain tukang jajampe, siadi ayeuna keur boga panyawa trek hirup, ne trek pae kusaka Dimas. Mau ganteng ganteng ngomong jadi dawu. Aduh kakakku naon kakak geni si kakak cari osan anak itu pidoli ya Dimas. Pidoli. Jung rek hirup ne trek pae kusak. Si kakak lain tukang tutumba, lain si kakak lain tukang jajampe. laki itu kakak ulaki itu buruk-buruk papan jati Ade goreng jengmu jadi salur kakak tega warasnya Tetega kering na kakak dotega kering nanya tanahttega karenapatinya nanya Kakak ulaki tuh ulaki itu kakak pioli animas pioli Rerup trekpusat eta tembalan maspatih Kalanggara Anuaya diongkol patwana barangcoka denges karsa adat tuwantunya tanah eta didongkol patuannnya tanah seubalakorawak seubala kaula. pala wadah ge Batur gese Batur urang Bogata tangga Mas batih Kalanggara jenngan Nana itu Aditnah datang majar man channeltape Batur ngomong ce hirupik baik wadahcilaka Baturcilakacilakacilaka cilaka battur cilaka cilaka satu komo jeng nulian namun gitunya carana komojeng sanak tangga lamun gitunya carana jeng dulu nah model gitu tanahpan Waduh gese Batur ge gese buah-buah hmm, nya tanah lo base lerna duduh la gitunya caranacilaka batur cilaka cilaka cilaka padahalnya tanah orangrang lamun bener sarrendok saluksa bobot sapihanean kacai kudu jadi salewi kadarrat kudu jadi salahbak ularrek pagirang-girang tampian enteng cuang salingjinjing abot cuang saling pikul didinya nyatana ayana kajembaran manusia didinya nyatana ayana kasadaran manusia tapi mabet Oh ehtanggaran mas Path Kalanggara model gitu tandorrup pan jelu jadi satu Lur model itu komojeng nu liar barang copba denge teskaraku maspati Kalanggara aku tanu jadi sana tangganya tanah aku pimmiluwun nga rujak bes tembaala maspati Kalanggara ehtata eh, eh, nggak pimiluwunan urusan-ursan dewek anu Gering sadulur dewek anu dipentanya tanah tambah dewek tanggap bi Ikab Bi du te kakak leraslararas pisan e kauu laun kakak anu jadi sanak tangga leras pisan anu jadi balaria sebabnya tanah manusaka kay ngalakonan sarunduk saliuk sabobot sapihanean kacai guru jadi salewi kadarat guru jadi salebaknya tanah pagoh pakuat pakait kakak Ayeuna kieu kakak ye raga waking bakal tumanya kasih kakaknya kakak sahari si kakak nusa benerna jeung naon kewajiban nya kakak saha nusa benerna jeung naon nu kawajibanana tanah si kakak gumelar di alam dunya waduh waduh waduh waduh waduh waduh Adimas kunaun gadis saya dinyatana tapi kalau nyatana nyari tapi badinya, Kakak leres pisang kakak dabongan si kakak laku nanya tanah itu lampana kakak jeung jadi sadulur tepi keun kateganya kakak. Yeuh ya, adi Mas ulang ngungkit-ngungkit kadinya. Si adi nyatana mawa kendi Mas lain dean gadi tanah majar mana minta cai tumbal minta cai jampe kadi ke mas. ya si kakak terus terang baik. sikakek di bere tumba aku si ka karek di bere- jampe tapi eh, jampe-jape layaran jampe layaran lamun bisa ngudaggna bakalkak anginnya tanah bakal atau hasil nu dimaksud tapi lamun bisa ngudaggnaia jampe layaran bakal lumpat karenatai lautan si disanggu pad mas Kakak mugia ayah izin Pangeran kakak Man nggak raka wa tanah atuh siaf saya gak kakak mangga Jung Adi Mas Islam gitunya cara Kakan dilandean satuuh etam maspati kalang negaranya tanah nyandakan di Maslandean Gading Aina bakalnya tanah atuh y me tumba bakal merek jampe kanakan dimas landean Gadingnya tanah Ker Adina nugelis Dewi kan sana tembalan maspati kallang negara Adi Mas denge Gerk tewaku digera di udang musyadi laun terka udangnya ia bakal lupa karena tengahin lautan Bismillahirohmanirohim so lengkong Ciminigarawangi kaci limus mulus kacaracaswaras Kaangkan uri puri puri burii etanya tanah nugelis Dewi Kairnya tanah Aina at etang muda mudanya tanah jampe laaran Arnu kal luartina bahannyanya tanakan maspatiih Kalang nagara ti dongkol patuan atuhetapi nutris sampai ngalakonan berabad berabit berabai lumpatsaka lumppat lamppe mudah-unddak jampe laaran eta jampe layarannya tanah di udah-gudaknya tan pin nutris sampai ngalakonantiba beti banting tiuksuk tiungung mudah- mudadak jampe laaran tepugu koros nah tepugukoloyongna Datan tunya tanah jampet tepuku ngaleri duluna Nugelis deviwi Kalirainya tanallummpatan lumppat sangallumpat lampet nya tanah peta Unurti dongkol patuanan. muda gundakjape layaran Aina sampai dungkap deK petapnya tanah gunung sila bin tan Ken tempatan tetenate kali Ga nedu etap pin Kali Ga nedu T Iraga Wakin dungkaptete kasihtetedo hari jampe layaran parantos dungkap tetenya TK die kasihtete tembalan devikasilirr barangcop nyatanadegi kumulis Dewi Kancana Inji De Kalirnyatana jampe laaranku mahadka Inji te ayahnya tanak Atuh hiriinggir cat daya bejabejana acan Injita